Iskai kah CAPITULOM Efeso yahtapi kah eñejkunaman kartasqan. Efesopi kaj ñuqamanta willakujmanya Hanchis lucerukunata makimpi HAPI KUSPAN JORIMANTA hanchis michirukunapa chaupimpi, puriqmi KAINATA yachanim tuku rurasqaykitaqa. Y llumpa llumpayumpayta llamkaspa pacienciayoq kasqaykitapas, chaynataq mana allin ruraqkunataqa mana aguantay atisqaykitapas. Apostolmi kani, niqkunatapas pruebaspam, yacharurqanki llulla kasqankuta. Paykunaqa manam apostolkunachu karqa. Pacienciawanmi ñakarirqanki, hinaspam ñuqarayku llumpayumpayta llamkarqanki mana pisipaspa kaimi kuntraikipi kachkan. Manañan puntata hinañachu kuyawanki. Chaynaqa manaraq bujichkaspa, timayinam kashaikita yuyarispaya, Uchaikimanta wanakuspa rurai, qallarinimpi Kunata. Mana kuntraikipi kuntraykipi amuruspaimi michiruikita hichurushaiki. Chaynatama rurarusaq, mana wanakuptikija. Ichaha alintam Kaita Hamja Nicolaita sutiyuq runakunapa rurasqantam ñuqayna chiqninki. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyah huñunasqa iñiqkunaman espiritu panishanta. Pipas venciqmanja causa chiko sachapa mi mikunanpaq. Chay sachaqariki kachkan Tampa pawertampa pimpim Esmirna llaqtapi kaq iñiqkunaman Esmirnapi kaq ñuqamanta willakuqmanyaj kainata. Punta kah, qipa chainata chaynataq wañuspa kawsarimuqmi kainata. Ñuqaqa yachanim, ñakarisqaykitapas kitapas. wakchakasqaykitapas. Dios paja apum kachkanki. kunapa kunapa sus niqkunapa Pa Paikunaha manam judiochu, pa satanaspa amayaman NYAKARINAIKIMANTAJA WAKIN NIKICHIKTAM diablo, hinachisunkichi karselman, pruebasunaykichikpaj. Hinaptinmi kichik chunka punchaw. Ichaja jajahina sayaptikija, wiñay kawsay premiotam jusqayki. Uyariwaqniykunaqa kasukuichikia, uñunasqa iñiqkunaman espiritu panishanta. Pipas venceja, manam iskay kaq wañuyta Pergamu Kah llaqtapi kah iñiqkunaman kartasqan. Pergamopi kaq kainata. willakuqmanya kainata Iskay ñawchi filuyuq minin Kainata. Ñuqaqa yachanim maypim yachasqaykita. Satanaspa yachachkanki. Chaywampas sayaspam Manama garhan kichu chay satanaspa yachasqanpi ñuqamanta alien testigako antipas, qayllaykichikpi wañuchisqa kaptimpas. Ichaqa kay aslla kaqkunam inanya kachkan. Hinallam hatallichkanki balanpa yachachisqanman hina ruraqkunata. Balanmi umacharqa balakta, Israelpa huchelichinamba, huchallichinanpaq. mi Israel kunaha chakunaman ofrecesja aichata y inaspa huchapakuspa huchayikorurqaku. Kachkantagme Nicolayta sutio runakunapa yachachisqan rurakunapas. Chaynaqa uchaykimantaya wanakui. Mana chayqa hangman qanman mi paykunawan piliasaq, simi lluqsiq espadawan. Uyariwaqniykunaqa kasukuychikiya Puñanasqa ñiqkunaman espiritu panischanta. Pipas Dios dios pa pakasqa mikuyta mikuita inaspam qusaq yuraq rumichata. Chairo rumichapim pipas riqsinmanchu, asuanga chaskiqllanmi. Tiatira yachtapi kah Tiatirapi kaqñuqamanta willakuqmanyá kainata. Kancharichkaq ninahina ñawiyuq hinaspa, nin kainata. Dios pachurin ruras ninkaynata. Ñuqaqa inikita. Iñi y sirviku inikita. Rexinitahmi pacienciawan, qhipakaq rurasqaykunaqa ruras jaikikunamantapas, aswan achkaraj kasqanta kaimi kaymi Dios manta willakuqmi kanen nej jezabel warmitam aguantachkanki y yechechispan pantachin cervejniykunata uchapakuykunapi purinankupaj hinaspa taytacha mamachakunaman ofrecisqa aychata mikunankupaj Isabel manja jorjanim, tiemputa huchankunamanta wanakunampaj. Ichaha mana munanchu, Uchapakuyllapi kasqanmanta isabel taja kunanpunim llumpayta unqurachisaq, ñakarichisaqtaqmi paywan huchalikuqkunatapas. Isabel hina, manaña wanakuptinkum Y rurasaq. Wawankutapas wañurachiptimi llapayan huñunasqa iñiqkuna yachanqaku, yuyayninkupas chaynataq Kupas yachaq kasqayta. Sapakamamanmi mi rurasqaykichikman hina. Wakin nikichik tiatirapikaj kunamanyatagmi nikichik. Qamkunaqa Isabel payachichisqanta mana kasukurqankichikchu. Manatarmi satanaspa pakasqa hatun yachachikuynin nisqankutapas chaskirqankichikchu. Chaymi qamkunamanqa mana huk Kichikcho. ruraytapas kamachisqaykichikchu. Qamkunaqa jik, kutimunai kama. Pipas bencispan tukupayninkaman munasqayta ruraqmanmi ñuqaqa Qusa qatiyta nacionkunata Imainam taita taytay ñuqamanpas huarqa chainam paipas paypas nación kunata, fierro alpamanka hina. Alpamanka pakipachka hinan paykunataqa kastiganja. Chay bensiqmanqa qusaqtaqmi achikyaq loserutapas. y Puñunasqa Espiritu, Panis, nisqanta.